Hrvatski radio, obrazovni program. 1975. Već 36 godina Francisco Franco vlada Španjolskom. On je caudillo ili vođa, generalisimus ili vrhovni zapovjednik kopnenih, pomorskih i zračnih snaga i doživotni predsjednik države. On je apsolutni gospodar Španjolske. Na sjednicama vlade, dok ministri izlaze van kako bi popušili cigaretu, Franko nije dopuštao da se puši pored njega, on mirno sjedi satima i odlučuje o svemu. Bilo da je riječ o važnom međunarodnom ugovoru ili dodjeli odlikovanja nekom lokalnom dužnosniku. Ali 17. listopada 1975. Francisco Franco morao je napustiti sjednicu ministarskog savjeta. Dan kasnije, krugovi bliski kao dilju potvrdili su da on ima lakšu gripu. To je bilo dovoljno da krenu glasine da je diktator mrtav. Činilo se da se bliži kraj vladavini jednog od najdugovječnijih europskih diktatora. Povjesničar Hugh Thomas ovako opisuje Franciska Franka u knjizi Španjolski građanski rat. Rodio se 1892. godine u pomorskoj bazi El Ferol u Galiciji. Bio je sin jednog raskalašenog vojnopomorskog oficira intendantske službe i po očevoj i po majčinoj lozi potomak vojnopomorskih administratora. U takvoj konvencionalnoj porodici Franku je bila namijenjena mornarička karijera. Ali u kadetskoj pomorskoj školi nije bilo mjesta. Tome je bila kriva pomorska katastrofa što ju je Španjolska doživjela u ratu sa Sjedinjenim američkim državama 1898. Zato je Franco 1907. stupio u Pješadijsku akademiju u Toledu. Godine 1912. određen je na dužnost u Maroku gdje je brzim slijedom postao najmlađi kapetan, pa major, pukovnik i na kraju nakon pobjedničkog završetka rata general. Bio je fanatik svoje profesije. Nije pio, nije se družio sa ženama, nije bio religiozan. Možda bi korijene toga čistunstva trebalo tražiti u razuzdanosti oca koji se rastavio od žene, pa je otada sa svojom ljubavnicom živio u Madridu sve do svoje smrti. I u pobožnosti svoje majke, koja je umrla na prvom koraku svog hodočašća u Rim. Nedvojbeno je Frankovo djetinjstvo bilo nesretno, a dječaštvo mučno. Američki novinar John Whitaker, koji je 1936. razgovarao s Frankom, nakon razgovora izjavio je da još nije vidio neiskrenijeg čovjeka od njega. Usto što je bio neiskren, Franko je bio i surov. Novinar Olden Whitman u Frankovoj osmrtnici koju je objavio New York Times navodi događaj koji se zbio dok je Franko bio pukovnik na službi u španjolskoj legiji stranaca. Frankova okrutnost bila je okrutnost rimskog centuriona, impersonalna i učinkovita. Dok je vršio inspekciju jedne jedinice španjolske legije stranaca, jedan mu je legionar bacio hranu u lice, prosvjedujući zbog njezine kvalitete – Hrana je umrljala Frankovu odoru, ali njegovo lice nije promijenilo izraz, niti je rekao i jednu riječ. Samo je izvadio rupčić, obrisao hranu i nastavio s inspekcijom. Kad se vratio u ured, mirno je pozvao časnika, pokazao mu prstom na vojnika koji je bacio hranu i rekao Izvedite toga vojnika i smaknite ga. zagušio je pobunu asturijskih rudara, uhitio je njih 2000 i zapovjedio da se streljaju. Dok su se rudari ubijali, mnogi od njih streljani su u areni za borbu s bikovima u vijedu, Neki časnici došli su do Franka i zamolili ga da se prestane s ubijanjem. On im je odgovorio da nastave sa streljanjem ili će oni biti izvedeni predstavljački stroj. Taj hladni čovjek poveo je 1936. vojnu pobunu protiv Republike i nakon dvije godine i 254 dana dugog građanskog rata zavladao je Španjolskom. I vladao je tom zemljom 36 godina, sve dok se u studenom 1976. nije lakša gripa razvila u niz srčanih udara i unutarnjih krvarenja. 34 su dana liječnici Franka održavale na životu. Onda je postalo jasno da se Kaudiljo neće oporaviti. BBC-ev novinar Christopher Morris ovako je opisao taj trenutak. Only when it became clear just how gravely ill Franco was, samo kada je postalo jasno kako je Franco ozbiljno bolestan, tako ozbiljno bolestan da više nije moguć njegov oporavak, princ Juan Carlos konačno je uvjeren da preuzme položaj državnog poglavara. Cijeli dan u Frankovu rezidenciju dolazi rijeka posjetitelja kako bi dala posljednji pozdrav. Među posjetiteljima bili su ministri u kabinetu, visoki vojni časnici, vođe katoličke crkve. Za generala Franka čini se da kraj nije daleko. For General Franco, it seems, the end is now not far away. Nakon diktatorove smrti postavilo se pitanje tko će dalje vladati Španjolskom. Pomoć u odgovoru na to pitanje došao je tri godine prije diktatorove smrti i to iz sasvim neočekivanog pravca. Godine 1959. u Baski, pokrajini na sjeveru Španjolske, skupina intelektualaca osnovala je organizaciju nazvanu Euskadita Azkatasuna. Kada se te riječi prevedu s drevnog baskijskog jezika, dobije se ovaj naziv. Baskijska domovina i sloboda. Cilj organizacije je stvaranje samostalne baskijske države. Za svoj simbol ta je organizacija odabrala zmiju koja simbolizira tajnovitost i lukavost, omotanu oko sjekire koja simbolizira snagu. Organizacija će postati poznata pod kraticom ETA i tako je nastala jedna od najstarijih, najžilavijih i najopakijih europskih terorističkih organizacija. Etine prve akcije bile su pisanje grafita po zidovima baskijskih gradova i postavljanje malenih eksplozivnih naprava pod Frankove kipove. Godine 1966. ETA je ubila svoju prvu žrtvu, prometnog policajca koji je slučajno zaustavio jednog od vođa ETE. A onda je 1972. ETA odlučila udariti u sam vrh Frankovog režima. Baskija je od građanskog rata trpjela najžešći Frankov teror. Ako je netko na ulici progovorio baskijski, mogao je završiti u zatvoru. Eta je odlučila udariti u samu blizinu Kaudilja, govori povjesničar Tihomir Ponoš. 72. godine počeli su planirati otmicu admirala Luisa Carrera Blanka. Taj čovjek je bio desna ruka Franciska Franka, i on je bio njegov predestinirani nasljednik. E, u lipnju 73. Franko ga imenovao za predsjednika vlade i on je zapravo prvi predsjednik vlade poslije Franka. Franko je naravno za sebe zadržao goreći položaj u državi, ali se riješio tog, ajmo kazati, operativnog e, položaja i nakon što je Franko njega imenovao predsjednikom vlade, Eta je odlučila da ga se neće oteti, nego da će ga se ubiti. To je učinjeno 20. prosinca 1973. On je dignut u zrak i zajedno s njim su poginula još njegova dva čuvara. A to je jedna od e, najspektakularnijih akcija takvog tipa, jedna od najspektakularnijih atentata uopće u 20. stoljeću koji su napravljeni, koji je fantastično detaljno planiran. E, ispod ulice u Madridu kojom je Carrero Blanco svakog dana prolazio u vrijeme kada je išao na, na misu je iskopan tunel i na taj način je on zapravo ovaj, dignut u zrak. Kad jeta u jednoj madridskoj ulici s 50 kg plastičnog eksploziva bacila Karerov crni službeni automobil marke Dodge preko peterokatnice u dvorište jedne zgrade i tako ubila premijera, otvorila put princu Juanu Carlosu da 22. studenog 1975. godine postane kralj Španjolske. Franco se osobno skrbio za obrazovanje princa rođenog 5. siječnja 1938. u Rimu. Sa 17 godina poslao ga je u Vojnu akademiju u Zaragozi, pa onda u Pomorsku vojnu akademiju u Pontevedri, pa u Zrakoplovnu akademiju u Mursiji. Ali mladi princ neće izrasti u vladara kakvog je Franko htio. Takav je postao možda i zato što je vidio kako Franko vodi zemlju. Novinar Olden Whitman u Frankovoj osmrtnici koju objavio New York Times navodi ovaj događaj. Frankov zlatnom broncom optočeni radni stol i obližnji stolić bili su zatrpani izvještajima i memorandumima. Skoro svi oni bili su nepročitani. Kada hrpa postane prevelika, jednom je rekao princu Juanu Carlosu, dam da se sve zna odnese i zapali. Franko se navodno nakon ove primjedbe nasmijao. 20. studenog, kao što sam kazao, je umro Franko i Juan Carlos e, postaje šef države, postaje kralj. Od njega zapravo nitko nije imao nikakvih velikih očekivanja. Njega su do tada doživljavali kao, pa ako ćemo pravo lutkicu u Frankovim rukama koji pa nije, nije imao čak niti nikakvih pretjeranih protokolarnih obaveza, kamoli nekakvih ovaj, ozbiljnijih političkih ili državnih poslova. Međutim, pokazat će se da će Juan Carlos biti veoma e, važna osoba za mirnu španjolsku demokratsku tranziciju. E, potvrdu te teze, odnosno toga očekivanja da se od Juana Carlosa ne može ništa puno očekivati, na početku je dao on sam, jer je ostavio Carlosa Ariasa Navara na mjestu predsjednika vlade. E, on je naslijedio na tom mjestu Blanka koji je ubijen 73. a prije nego što je bio predsjednik vlade što mu svako nije bila nekakva preporuka s obzirom na razdoblje u kojem je radio te poslove, bio je šef državne sigurnosti i ministar unutarnjih poslova. Međutim, e, Juan Carlos je vrlo brzo vidio da to baš i ne ide tako i on je javno izjavljivao e, da je predsjednik vlade katastrofa, doslovca ovaj, tim riječima, i sredinom 1976. Navaro je dao ostavku i na njegovo mjesto, eh, dakle na mjesto predsjednika vlade došao je Adolfo Suarez. Dolaskom Adolfa Suareza počela je transformacija Španjolske u demokratsku zemlju. Frankova diktatura i policijska represija brzo su počele nestajati. I u tim se godinama ETA nije snašla. U vrijeme Frankova režima oružana borba imala je svoje pristalice. U godini Frankove smrti, na primjer, ETA je ubila 21 policajca. Ali i nakon Frankove smrti, ETA nije htjela odustati od svoje borbe. U povodu desetogodišnjice smrti Čabija Ečebarijete, jednog od vođa ETE kojeg je 1968. ubila policija, Jose Miguel Benaran Argala, također jedan od vođa ETE, napisao je. Oružana borba nikome nije povolji Ona je teška, nije ugodna ni za koga. Zbog oružane borbe netko završi u zatvoru ili izbjeglištu. Neko je zbog nje mučen, zbog te borbe netko može poginuti. Netko zbog nje može biti prisiljen ubiti drugu osobu. To ogrubi čovjeka, učini mu štetu. Ali ta je oružana borba nužna za postizanje našeg cilja. Eta se ne snalazi u demokratskoj tranziciji. U demokratskim uvjetima se ne snalazi. Pokazalo se da je ona jako dobro funkcionirala, pobirala i simpatije mnogih u svijetu u doba kada je živjela, odnosno kada je funkcionirala u fašističkom režimu, dok se u demokratskom režimu uopće nije snašla. E, ona konkretno ovaj 74. samo jedan primjer. Dakle, idemo od kraja uh, Frankovog režima. 73. je ubila 6 ljudi, 74. je ubila 18 ljudi. 78. naglo povećava e, broj e, ubojstava i naglo povećava svoju aktivnost. Dakle, 78. ona je ubila 68 ljudi, 79. 76, a 80. 91. Druga stvar, ona mijenja e, način svog djelovanja, naime, njoj su u toj e, ranoj fazi terorističkoj e, ciljevi su bili pojedinačni, dakle oni su htjeli ubiti Karera Blanka, uz put su poginula i dva njegova čuvara. Ali oni tada nisu ratovali po danas uobičajenom terorističkom principu da se postavi automobil bomba na neki trg ili da se postavi bomba u neki disko ili tako nešto. Tada, kasnih 70. godina, oni mijenjaju svoju taktiku i zapravo se bave čistim terorizmom. Naravno, njima su i dalje na udaru, ne znam, moćni policajci e, ili političari ili suci i tako dalje, ali oni počinju sve više i više primjenjivati tu jednu potpuno klasičnu e, terorističku metodu. Za vrijeme vladavine Suarezove vlade ETA je pojačala svoje napade. U tim je godinama ona reorganizirala svoje redove u nove oružane ćelije, koje su osiguravale kako veću tajnost, tako i veću ubojitost. Mnogi su smatrali da će ETA napasti i samog premijera. Zato je ured premijera preseljen na novo mjesto. Stari ured vlade smješten je u središtu Madrida, gdje je još admiral Carrero Blanco postavio debele metalne ploče na željeznu ogradu. Arias Navarro je na prozore tog ureda postavio neprobojna stakla. Ali više to nije bilo dovoljno. Prostorije vlade preseljene su u palaču Moncloa, koja je prostranim vrtovima odijeljena od okolnih zgrada. U toj palači smještena i rezidencija premijera. Suarezov stan više nije bio siguran. Doduše, Eta je u jednom priopćenju izjavila da joj nije cilj ubiti premijera nikada nismo pokušali pogubiti premijera Suareza. Da je to točno, dokaz je što je on živ. Suarezova vlada nastavila je program reformi. Godine 1977. održani su prvi slobodni izbori nakon 1936. godine. Ti su izbori bili važni kako za Baskiju, tako i za Etu. Jer Eta je dobila i svoje političko krilo. 77. E, u lipnju održani su izbori i e, ETA, a u međuvremenu ETA doživjela još jedan raskol, pa su nastala nova dva krila, jedna je vojna ETA, a drugo je političko, vojna ETA. E, na tim izborima je ta političko-vojno krilo ETE je podržalo e, baskijske stranke ljevice, međutim e, te stranke su veoma slabo prošle. E, naime, one su osvojile jedan mandat, a Baskijska nacionalistička stranka je osvojila osam mandata. I rezultat toga je osnivanje Heri Batasune 1978. godine, to je u prijevodu, to bismo mogli prevesti kao narodno jedinstvo. I to je stranka koja će sljedećih četiri stoljeća biti povezivana s etom i koja će biti javno proglašavana političkim krilom ete. I tu nalazimo recimo jednu sličnost između Eh, ETA Heribata Sune i IRE i eh, koji se tradicionalno smatra njihovim političkim krilom. Međutim, ETA je uvijek odbijala zapravo priznati da je Heribata suna njeno političko krilo, iako je prilično jasno da su oni bili itekako povezani. Eh, ono što se dogodilo sa tom strankom u sljedećih četiri stoljeća to da je ona imala zapravo vrlo stabilno političko, odnosno biračko tijelo koje se vrtilo od početnih 10% pa do najviše 20%, ali obično je tu ono dobilo nekakvih 15 do 17%. E, međutim, nakon što su početkom 21. E, stoljeća pa i pod utjecajem događaja 11. rujna e, pojačane mjere borbe protiv terorizma svugdje u svijetu pa tako i u Španjolskoj, na kraju je odlukom Vrhovnog suda 2002. godine Heri Suna zabranjena kao politička stranka i onda je zapravo ETA počela osnivati svoje e, nove političke stranke. U lipnju 1977. kada su održani izbori, ETA je izvela 34 akcije. Jedna od tih akcija izvedena je u Iskaji, gdje je ETA napala gradilište nuklearne elektrane. Bio je to početak pet godina duge kampanje protiv tog gradilišta. Na kraju, nakon pet godina napada, za vrijeme kojih je izvedeno nekoliko stotina sabotaža i ubijeno više od desetoro ljudi, španjolska vlada odustala je od tog projekta. Sljedeće 1978. ETA je ubila 75 ljudi. Te 78. godine usvojen je i novi španjolski ustav, za kojeg se standardno navodi da je usvojen konsenzusom, ali zapravo baš i nije tako. E, taj ustav je naravno važan i za Baske, jer on priznaje baskijsku naciju i baskijski jezik e, i daje zapravo jedan solidan e, okvir za autonomiju. Međutim, on ne priznaje, a ETA se i dan dana zalaže za to, baskijsko pravo na samoodređenje. Jer prilično je jasno, ako bi se Baskima priznalo pravo na samoodređenje, onda bi se Ustavom to moralo priznati i kataloncima, odnosno Kataloniji i Galiciji. E, sad, zašto je to dvojbeno oko e, toga je li taj ustav svojim konsenzusom ili ne? Naime, od, e, na, razini Španjolske, od izašlih birača njih 88% bilo je za novi ustav, 89% je bilo protiv i bilo je nešto ovaj, propalih glasova, a na razini Španjolske na referendum je izašlo 68% upisanih birača. Na razini Baskije je 75% izašlih e, birača bilo za. Dakle, to je isto jedan golemi postak. Međutim, 55% ih nije izašlo na referendum. Čime su zapravo također dali dosta jaku ovaj, e, političku poruku Madridu i prilično jasno kazali da zapravo ono što Ustav predviđa, a po pitanju i baskijske nacije, jezika i prava na autonomiju, zapravo mnoge među njima E, ne zadovoljava. Sljedeće 79. godine održan je referendum o statutu u autonomiji i on je jako dobro prošao, ali se ponovo pokazao onaj problem Navare koji, se, koji je tada već od desetljećima. Naime, u tri provincije bez Navare su ga veoma jako ovaj, podržale sa više od 90% izašlih. E, posljedica svega je to da Baskima zapravo na kraju krajeva svih tih procesa u, Španjolskoj do dana današnjeg nije priznato e, pravo na samoodređenje i to je danas možda još jedino i posljednje gorivo koje ETA ima e, među Baskima. Godine 1979. ETA je izvela 136 akcije. Te su akcije rezultirale smrću 71 osobe. Među žrtvama bio je 21 pripadnik civilne garde, španjolske policijske formacije koja održavala red u ruralnim područjima i nadzirala granice i puteve. Tu je bilo još 16 doušnika i 11 policajaca, a među tim žrtvama bili su i pripadnici španjolske vojske. Godine 1980. ETA je ubila 81 osobu. U Zetine napade zemlje je potresala i politička kriza. U siječnju 1981. Adolfo Suarez dao je ostavku. Na sve to došla je ekonomska recesija, a onda je došao i pokušaj državnog udara. Dvjestotinjak pripadnika oružanih snaga i civilne garde ušlo je u španjolski parlament i tako je počeo državni udar. U siječnju 1981. E, Suarez je dao ostavku i novi predsjednik vlade trebao je postati, on je to na kraju i postao, Leopoldo Calvo Sotelo. 23. veljače pred Cortesom, dakle španjolskim parlamentom, on je trebao prisegnuti kao novi predsjednik vlade. Međutim, tada se zbio e, puči za kojeg je stajala vojska, pa zapravo od tada glasovitog Antonija Tehera. Antonio Tehera je bio e, časnik španjolske vojske koji je uletio u parlament koji je imao tako jedne e, obično se navodi operne ali zapravo više ovako nalik na operetne brkove sa jednom pa smiješnom kapom ili pokrivalom za glavu i mahao je pištoljem po, po e, parlamentu sve je to snimala televizija i e, ti snimci koji su išli zapravo u živo su jedni od najslavnijih trenutaka izravnih televizijskih prijenosa uopće u povijesti, sigurno najslavniji u povijesti Španjolske, a jedni od najslavnijih e, uopće. Međutim, koliko god je Tehero izgledao kao operetni lik koji e, maše pištoljem po španjolskom parlamentu, situacija je zapravo bila puno ozbiljnija. E, naravno da on nije samostalno krenuo u cijelu tu akciju, naravno da je njega podržavao dobar dio vojske i cilj je zapravo bio izvršiti klasični vojni udar, vratiti vojsku na vlast i zapravo ako je moguće i koliko je moguće vratiti stvari na staro, dakle vratiti stvari na situaciju od 20. studenog 75. E, sve na kraju to zapravo presjekao e, španjolski kralj Juan Carlos koji se nakon 7 sati obratio naciji i nedvosmisleno rekao što i kako, koje institucije u, ovoj, u toj državi treba poštivati. Tijekom 80. godina ETA je počela koristiti i automobile bombe. Tu metodu terorističkih napada izmislila je teroristička organizacija s kojom se ETA često dovodi u vezu. A to je privremena Irska republikanska armija. U travnju 1971. privremena Ira počela je svoju bombašku kampanju. Plan je bio razvući što je moguće više britansku vojsku i sigurnosne službe i zadati ekonomski udarac protestantskoj vladi u Sjevernoj Irskoj. U travnju 1971. Ira je u Belfastu postavila 37 bombi. Sljedeći mjesec eksplodiralo ih je 47. U lipnju Ira je postavila 50 bombi, a u srpnju postavila je rekordnu 91 bombu u Belfastu. Tijekom tih paklenih proljetnih i ljetnih mjeseci 71. privremena Irska republikanska armija izumit i automobil bombu. Ed Moloney u knjizi Tajna povijest Ire piše. Automobil bomba izumljen je pukom slučajnošću. Lanac događaja počeo je u prosincu 1971. kad je glavni čovjek Ire za logistiku Jack McCabe smrtno ranjen u eksploziji koja se dogodila kada je u svojoj garaži u sjevernom predgrađu Dublina lopatom miješao umjetno gnojivo od kojeg se pravio eksploziv koji je u redovima Ire bio poznat pod imenom Crna stvar. Lopata je zastrugala po betonskom podu, pojavila se iskra koja je izazvala eksploziju i James McCabe je bio smrtno ranjen. Glavni stožer Ire upozorio je svoje jedinice da je ta mješavina preopasna za upotrebu, ali Belfast je već bio dobio veliku pošiljku crne stvari. I netko je došao na ideju da se sav taj eksploziv stavi u automobil zajedno s tempiranim upaljačem, te da se sve to ostavi u središtu Belfasta. Bila je to bomba u automobilu, a ne automobil bomba, prisjetio se jedan dobrovoljac Ire. Mladi dobrovoljac odvezao je taj automobil u središte Belfasta i mogli smo čuti kako se tresak eksplozije širi po cijelome gradu. Tada smo shvatili da smo na dobrom tragu i od tada smo s tim krenuli. Automobili bombe povećali su i broj žrtava i materijalnu štetu. Belfast je ličio na grad koji je upravo preživio bombardiranje iz zraka. Kako je izgledao napad automobilima bombama, opisuje Ed Maloney. U petak podne 21. srpnja 1972. brigada iz Belfasta poslala je 20 automobila bombi u grad i detonirala ih u razmaku od jednog sata. U tim eksplozijama poginulo je 9, a ranjeno 130 ljudi. Na vrhuncu te bombaške kampanje središte Belfasta nalikovalo je na grad koji je izložen topničkoj vatri. Oblaci zagušujućeg dima obavijali su zgrade, dok su eksplozije odjekivale jedna za drugom, zagušujući histerične krikove stanovnika. Šest ljudi, između njih i dva vojnika, ubila je bomba na autobusnoj postaji. Tri civila, dvije žene i školarac od 14 godina ubijeni su kada je autobomba eksplodirala u sjevernom Belfastu. Užas su dodatno povećale televizijske snimke vatrogasaca koji ljudske ostatke trpaju lopatama u plastične vreće. ETA nikad nije izvela tako velike napade, ali i njezini su napadi bili ubojiti. Na primjer, tijekom 1987. ETA je izvela dva krvava napada automobilima bombama. Prvo je 19. lipnja eksplodirao autobomba parkiran na parkiralištu robne kuće u Barceloni. Poginula je 21 osoba, njih 45 je ranjeno. Nakon napada ETA se ispričala izjavivši da je napad bio greška a onda 11. prosinca te 1987. eksplodirao autobomba u Zaragozi. Eksplozija je ubila 11 i ranila 40 osoba. ETA je tijekom 80-ih usvojila i strategiju koju je u Sjevernoj Irskoj primjenjivala Irska republikanska armija. Kao što Ira namjeravala iscrpiti britansku vladu i učiniti da njezina prisutnost u Sjevernoj Irskoj postane preskupa, tako i ETA namjeravala iscrpiti vladu u Madridu. Ona u to vrijeme, dakle od 80. godina, svoje aktivnosti zapravo dobrim, e, takve aktivnosti terorističke dobrim dijelom seli izvan Baske. E, one seli naravno u Madrid i seli ih e, na španjolsku obalu, dakle na španjolske turističke centre. I to su dvije vrlo jasne poruke. Madrid sjedište vlasti i središte vlasti. Dakle, tamo udariti, tamo zastrašiti stanovnike, su, izvođeni su napadi u kojima je bilo po 30-40 mrtvih civila, izvođeni su napadi u kojima je bilo po 70-80 ranjenih civila, ljudi koji nemaju nikakve veze sa etom, koji nisu, ne znam, suci koji proganjaju etu, koji nisu policajci ili pripadnici tajne policije koji proganjaju etu, koji nisu političari koji proganjaju etu, nego su eto jednostavno ljudi koji su imali taj peg da su se zatekli na krivom mjestu u krivo vrijeme. A naravno da je udar na turistička mjesta u Španjolskoj, Isto tako vrlo jasna poruka, dakle, e, turistima stranim nemojte ovdje dolaziti jer možete odlečiti u zrak, odete u neku mirnu zemlju na, na ljetovanje, a naravno posljedica svega je želja da se u konačnici smanji turistički prihod Španjolske i da se time zapravo ovaj, oslabi španjolska ekonomija. Pri čemu nije ovaj, e, ni činjenica da Baskija nije baš tako nepopularno turističko odredište, posebno zbog svoje navodno izuzetne gastronomije. I pri čemu nije zanemarivo da naravno slabljenje ekonomije Španjolske posljedično ima slabljenje ekonomije Baskija a ne samo e, tih krajeva na e, obali koji već lete u zrak ili što li se već njima zbiva. Do kuda su etini napadi došli svjedoči činjenica da je 2001. ta organizacija proglasila strane turiste legitimnom metom svojih napada. Turizam donosi oko 5,5% španjolskog nacionalnog dohotka. Jeta taj postotak nastoji što je moguće smanjiti. Takve su akcije donijele brojne osude, uključujući i osudu Baskijske nacionalističke stranke, koja je u 19. stoljeću i započela borbu za baskijska prava. Ali Jeta je na te osude ovako odgovorila. Danas Baskijska nacionalistička stranka, nakon što je propustila mogućnost da se stavi na čelo obrane prava Baska i obrane suvereniteta Baskije, pokušava diskvalificirati oružanu borbu metafizičkim cjepidlačenjem koje osuđuje smrti koje su posljedice te borbe. Ipak, ona zaboravlja da se ona 1936. priključila borbi protiv Franka i da je na bojnom polju ubijala neprijatelje i gubila svoje ljude. Danas smrt ima isti smisao. Od tada vrijednost života nije se promijenila. I danas se on može položiti za oslobađanje i suverenitet Baskije. Zato se mi nismo predali i prestali boriti. Eta je povijesna realnost koja odgovara potrebi da se Baskija oslobodi od ugnjetača. Takav pokušaj opravdavanja terorističkih akcija nije baš naišao na odobravanje. Eta početkom 80-ih vrlo temeljito pokazuje da se ne snalazi u demokratskom okružju. E, zbog svog novog načina rada dakle, i zbog toga da se tu sad postavljaju bombe koje kuda, da to nisu samo ciljani atentati, ona se više gubi podršku u e, samoj Baski, Dakle, ona nešto teže, ali načalno ona nikad nije imala problema sa time kako regrutirati mlade, ali ipak ih nešto teže e, regrutira. jedan od razloga toga je i odgovor na takozvani prljavi rat koju su španjolske vlasti vodile e, protiv e, ETA, ali o tome ćemo vjerujem više malo kasnije govoriti. A ona je zapravo ovaj, namjeravala stvaranjem recimo to tako kaosa, provocirati situaciju u kojoj će se na neki način na kraju Baskija orcijepiti od Španjolske. E, Eti u tim 80. godinama politički gledano doista apsolutno ništa nije išlo na ruku, a očito njeni voleći ljudi to nisu shvaćali. Naime, ne samo da Španjolska više nije bila omrznuta i izolirana kakva je ipak bila u doba Franka, ali tolerirana u doba hladnog rata zbog Frankovog antikomunizma, nego je Španjolska postala jedan europski demokratski hit tada. Dakle, ona je postala, što bi se reklo, miljenicom Zapada što se vrlo jasno vidi i iz dva podatka, naime 80. godina Španjolska ulazi i u NATO i u Europsku ekonomsku zajednicu tadašnju, dakle Europsku uniju današnju. Prema tome, ovaj, ETA je politički katastrofalno e, loše procijenila i katastrofalno loše igrala e, 80. godina, to je zapravo vrlo zanimljivo, naime 77. godine, to je još doba Adolfa Suareza, Eh, se praktički svi osuđeni članovi ETE su bili na slobodi jer eh, među ostalim je i njima udjeljena amnestija. ETA je od svog osnutka 1959. izrasla u opakog protivnika. Francisco Franco pretvorio španjolsku policijsku državu. Ta je zemlja bila prepuna policije, civilne garde, vojske tajnih službi. Tijekom Frankovih godina brojni su članovi ETA i simpatizeri uhićeni i mučeni. Dobar dio njih osuđeni na smrti i pogubljen. Ali ETA se nije mogla uništiti. 1973. čak i ubila Frankovu desnu ruku. Kako bi uništio etu, Frankov režim započeo je i takozvani prljavi rat protiv te organizacije. Prvi prljavi rat protiv ete pokrenuli su, pokrenuo je Franko. E, on je okupio raznorazne čudne ljude, pa rekli bismo ološ, e, od iz e, raznoraznih ekstremno desničarskih, odnosno fašističkih militantnih organizacija, koje nisu imale nikakvu podršku ni u svojim zemljama, a kamole da bi imale negdje drugdje, tako da se tu nakupilo i talijanskih e, ražala onih talijanskih fašista i argentinskih fašista i antikomunista i e, posebno jako puno pripadnika francuskog oasa, koji su bili poznati po brutalnosti i oni su imali zapravo dva zadatka i u osnovi se ta dva prljava rata, drugi će biti pokrenut službeno 83. Službeno će trajati do 87. Neslužbeno je počeo prije 83. završit će poslije 87. Se svodio na, na e, dvije stvari. Prvi je ovaj, da u zemlji i inozemstvu pronalaze dužnosnike ETE i likvidiraju ih. E, to je vrlo nezgodno kad se čini na teritoriju vlastite domovine, a posebno je nezgodno ubijati nekoga u inozemstvu, međutim to, to se radilo. Prljavi rat nastavio se i nakon Frankove smrti. Godine 1978. pripadnici španjolske vojske, policije, civilne garde i obavještenih službi pronašli su čovjeka kojeg su smatrali odgovornim za ubojstvo admirala Luisa Carrera Blanca. Godinu dana prije španjolska vlada dala je amnestiju svim pripadnicima ETE e, kako bi prestali s oružanom borbom. Ali pripadnici te paravojne jedinice nisu namjeravali poštivati tu amnestiju. Godine 1998. 30 godina nakon njihove akcije, španjolski dnevni list El Mundo objavio intervju s jednim pripadnikom te jedinice. On je predstavljen imenom Leonidas. Nikad nismo smatrali da je vlada dala amnestiju ljudima koji su ubili admirala Luisa Carrera Blanca. Zbog toga smo se nakon napada na Argalu osjećali smirenim. Ispunili smo našu dužnost. Izveli smo pred sud pravde one koje je tamo trebalo izvesti i isplatili smo dug prema našem admiralu. Čovjek kojeg su ubili zvao se Jose Miguel Benarán Argala i bio je jedan od vodećih ljudi ETE. Pripadnici te paravojne jedinice namjeravali su ubiti Argalu 20. prosinca 1978. Točno pet godina nakon što su pripadnici ETE ubili admirala Blanka. Pronašli su Argalu u Francuskoj. Bilo nas je osam. Tri mornara, zrakoplovac, pripadnik civilne garde, dva vojnika i još jedan zemljak. Jedan mornar bio je pripadnik obavještajne službe, drugi bio u mornaričkoj obavještajnoj službi, a jedan je radio u glavnom stožeru. Počeli smo s poslom u svibnju ili lipnju 1978. Od tada, pa sve dok član Ete nije odletio u zrak, pratili smo ga iz dana u dan. Mogli smo ga i prije ubiti, ali čekali smo 20. prosinca, obljetnicu smrti Don Luisa. Ali 20. prosinca Argala nije cijeli dan izašao iz kuće, dobio je groznicu i ostao je u krevetu. Sljedeći dan ipak je izašao iz kuće, ušao u svoj Renault 5 i tada su pripadnici te paravojne skupine aktivirali eksploziv i ubili Argalu. Drugo što su radili, izvodili su napade, terorističke napade, koje su izgledali kao napadi ETE, ne bi li ih se pripisalo ETI. I tu je recimo upravo doba Franka imamo ovaj jedan dosta poznati slučaj kada je nekoliko ljudi ubijeno u jednom malom franskom gradiću u franskom dijelu Baskije, odma preko granice. E, ubojice su podigli bez ikakvih problema e, prošli francusku granicu možda još nije ni došla dojava o tome što se dogodilo 15 km dalje, došli na španjolsku granicu, tamo su bili zaustavljeni i s obzirom da je bilo jasno da su ljudi malo sumnjivi jer su uz imali oružje još uvijek sa sobom, e, odlučilo se pozvati policiju i pokrenuti istragu, međutim glavni iz tog automobila, od te trojice, je tražio da se nazove izvisnog balesterosa u Madrid. A taj balesteros je bio jedan od najmoćnijih ljudi španjolske policije onog doba i izravno je bio zadužen za te i takve akcije. To su bili njegovi ljudi. Godine 1982. u Španjolskoj su održani izvanredni izbori. Na tim izborima pobjedila Španjolska socijalistička radnička stranka. Stranku je 1879. utemeljio madrijski tipograf Pablo Iglesias. Do 30. godine 20. stoljeća ta je stranka postala najvećom u Španjolskoj a nakon pobjede Franka stranka je zabranjena i zabrana je važila sve do 1977. Dvije godine kasnije novo vodstvo stranke odbacilo je marksističku i socijalističku orijentaciju i tako je počelo dobivati podršku srednje klase i umjerenih glasača. I na izborima 1982. to se isplatilo. Ključan čovjek za tu pobjedu socijalista bio je njihov generalni tajnik Felipe Gonzales. Zoran Vodopija piše. Rođen u Sevilji 5. ožujka 1942. On je do 1969. godine bio običan odvjetnik u Sevilji i mladi socijalistički aktivist. Potom mu je sadašnji drugi čovjek socijalista Aldonso Gera, budući potpredsjednik i Felipeov prijatelj sa studija, posudio svoj automobil i Felipe je otišao na sastanak Nacionalnog komiteta španjolskih socijalista u Bajonu u Francusku. Na tom je skupu govorio kako je pravo stanje u zemlji koje rukovodstvo u izbjeglištu ne poznaje dovoljno. Na povratku iz Francuske upoznaje svoju buduću ženu. Ženi je u roku od dva dana i odlazi ponovno s njom u Francusku na bračno putovanje. Tadašnji generalni sekretar čudi se što Felipe nema konspirativno ime. Felipeova žena tada se sjetila nekog svog dalekog rođaka i izlanula, pa ponekad Felipea zovu i Isidoro. Nakon tog sudbonosnog putovanja Felipe Izidoro González počeo se uspinjati u redovima Španjolske socijalističke radničke stranke, kako je puno ime španjolskih socijalista. U kolovozu 1974. na Kongresu socijalista održano pored Pariza, Felipe González postao je generalni tajnik stranke. Osam godina kasnije predvodio je socijaliste u velikoj izbornoj pobjedi. Stranka je dobila 202 mjesta u parlamentu i kao predsjednik vlade ušao je u palaču Moncloa. Felipe Gonzales sastavio je vladu od ljudi koji nisu zauzimali položaje pod Frankom i ta se vlada suočila s nezaposlenošću, korupcijom, neminom vojskom i policijom. Pred Gonzalesovom vladom još je stajao jedan veliki problem. Zoran Budopija piše. Jedan neizvježni taksist, od onih koje novinari tako rado potežu za jezik u stranoj zemlji, spremno je otvorio srce i rekao što misli. Doduše, tek nakon obaveznog trabunjanja o vječitom sukobu Jugoslavije i Španjolske u nogometu i spominjanja neuništivog Miljana Miljanića, koji sada širi loptačke horizonte u Valenciji. Taksist je dakle rekao da je za Franka sve bilo mirnije, jer nisu toliko pucali teroristi i bilo je više reda. Za osjećaj nesigurnosti uvelike je bila zaslužna ETA, 80. su godine njezine najveće aktivnosti. Godine 1980. ETA je ubila čak 118 ljudi. I vlada Felipe Gonzalesa odlučila je završiti s baskijskom domovinom i slobodom. I tako je počeo drugi prljevi rat protiv ETA. E, zanimljivo je da drugi prljavi rat, kojeg je vodio ponajprije taj takozvani Gal, e, zapravo pokreću španjolski socijalisti koji su 82 uvjerljivo pobjedili na izborima i tada je Felipe Gonzalez došao za, za predsjednika vlade. I u osnovi je ponovo riječ o istim stvarima, o istoj metodi, pri čemu e, već na samom početku Gal radi neke veoma ozbiljne greške, pa su tako recimo njihove e, prve žrtve ljudi koji su vrlo nisko pozicionirani u eti. Nekakvi recimo početnici i tako. I rezultat toga je zapravo da se na neki način, koliko god to čudno može zvučati, eta razgnjevila. Jer su im, i to veoma brutalno, mnogi od e, pripadnika ete koje je ga lubio su prije toga brutalno mučeni i tako dalje. Ovaj, mislim, naravno, poruka je jasna, ako su takvi prema nisko rangiranim ljudima u ETI, što će tek biti kad se dokopaju, ako se dokopaju visoko rangiranih ljudi ETE. Naravno da je ETIN odgovor i zbog toga bio ovaj, žestok, a e, sve se, kažem, provodilo pod okriljem državne zaštite. To je zapravo, e, GAL je bio organizirani odred smrti, organizirala ga je država. To je bilo razdoblje, dakle, s jedne strane imamo etin terorizam, s druge strane imamo galov državni teror, koji se vrlo često preljeva u Francusku. ETA nije prestala sa svojim napadima. Doduše, od 1976. španjolska vlada tajno pregovara s Jedni od pregovara rastijepili su tu organizaciju. Takozvana ETA 7 objavila je prekid terorističkih napada i prihvatila je političku borbu. Ali ocijepljena skupina nazvana ETA 8 nastavila je s napadima. U studenom 2004. šest vodećih pripadnika ETE, e koji su predstavljali takozvanu staru gardu te organizacije, zatražili su od ETE e da prekine s borbom. Do tada pripadnici ETE e koji su se odrekli oružja pokušali su moralnim razlozima obrazložiti nužnost prekida oružane borbe. Ovih šest pripadnika te stare garde nisu krenuli tim putem. Nikad u povijesti naše organizacije nije ona bila u gorem stanju. Našu političku vojnu strategiju nadjačala je represija naših neprijatelja. Nije samo u pitanju namještanje retrovizora ili puknuće gume. Nešto ne valja s našim motorom. Naš kapital i politički potencijal još postoje. Iskoristimo njihove mogućnosti. Institucionalna borba i borba masa pravi su put. Ali jedan bivši pripadnik ETE još je i rekao, u toj organizaciji stara garda brzo blijedi. I ETA i danas nastavlja s terorističkim napadima. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar vjesnika. I ETA dobrim dijelom gubi neprijatelja baš zato što je taj neprijatelj, odnosno španjolska država, toliko toga postigla u recimo 20 godina od smrti Franka. rezultat toga je daljnje nesnalaženje ETE. Osim toga, upravo zbog tih postignuća španjolske demokratske tranzicije, kao što sam već kazao, ETA gubi popularnost i rezultat uh, e, etinih napada je to da ljudi u Baski nakon tih napada, nakon ubojstava, e, masovno izlaze na ulice i protestiraju protiv terorizma, to su mirni prosvjedi redovito, protiv terorizma, za mir, za razumijevanje, za razgovore i tako dalje. Dakle, sve ono što zapravo ETU isključuje i diskvalificira, jer ona nije za razgovore, nije, kako bi se to danas popularno kazalo, za dijalog, nije za pregovore i tako dalje. Dakle, njena nekakva baza je bitno ovaj, e, smanjena i zato ne čudi što je ETA u nekoliko navrata samostalno E, proglašavala e, primjerje. tim je ona očito htjela postići nešto u nekim pregovorima, tajnim pregovorima sa španjolskim vlastima u Madridu. Očito nije uspjela postići ono što ona hoće i ono što ona želi, što na kraju potvrđuje činjenice da ona je i dan danas aktivna. Ali ona tu ponovo pokazala i na neki način svoju slabost i ovaj, svoje nesnalaženje jedna od najvećih e, njenih pogrešaka bila je 90, bila se 97. kada su oteli političara Manola Blanka. On je bio član narodne e, stranke, stranke bivšeg španjolskog premijera Jose Maria Aznara. Posljedica to, te otmice je bilo to da se kompletna Španjolska zapravo digla na noge, da su doslovce milijuni ljudi prosvjedovali protiv ETA. Dakle, oni koji su, recimo, ni četvrt stoljeća prije toga zapravo imali neizrečenu, ali se nije moglo u Frankovoj Španskoj to kazati, neizrečenu podršku um, gotovo cijele Baskije, ali i mnogih izvan Baskije, ni četvrt stoljeća kasnije su imali relativno skromnu podršku i u Baskiji, a vjerojatno podršku nikoga izba, izvan Baskije.